Hrvatski radio, obrazovni program. legendi Rim su utemeljili braća Romul i Rem. Rema je uhvatio tiranin Amulije nakon neke svađe oko goveda. Romul je okupio vojsku i krenuo osloboditi brata. Njegova je vojska pobjedila, tiranin Amulije izgubio je život, a braća su odlučila utemeljiti grad. Ali čim su se prihvatili tog posla, uslijedila je svađa oko mjesta. Romul je želio utemeljiti grad na brdu Palatinu, dok je Rem želio da grad bude podignut na brežuljku Aventinu. Braća su odlučila razriješiti spor promatranjem jastrebova. Kako je to prošlo, piše starogački povisničar Plutarh u životopisu Romula. Sporazumješe se da će spor razriješiti promatranjem ptica dobre kobi, pa sjednu svaki zase. Kažu da se šest jastrebova ukazalo Remu, a dva put toliko Romulu. Ali drugi tvrde da ih je Rem uistinu ugledao, a da je Romul slagao. Tek kad mu je došao Rem, ukazalo se Romulu 12 jastrebova. Zato još i sada rimljani kod gatanja promatranjem ptica ponajviše pažnje obraćaju na jastrebove. Kada je Rem uvidio da je prevaren, bio je srdit i ometao je Romula dok je ovaj kopao temelje za gradske bedeme. Kada je pokušao preskočiti Jarak, ubio ga je Romul ili Romulov pomoćnik Celer. Nakon što je pokopao brata, Romul je počeo graditi Rim. Iz Etrurije pozvao je ljude koji su ga trebali uputiti u sve te obrede utemeljenja grada koji nikada neće propasti. Plutarh ovako opisuje taj obred. Iskopan bi kružni jarak oko onoga što je sada komiciji, prostor uz forum gdje se narod okupljao u skupštinu i u njega položiše prve plodove od svega što je po zakonu slobodno uživati, a po prirodi nužno. Nakon toga, svatko iz onoga kraja iz kojeg je došao donese grudicu zemlje i sve to pomiješaju. Taj je jarak nazvan istim imenom kao i nebo, mundus, Zatim oko toga središta zacrtaju grad kao kakav krug. Osnivač grada Romul pričvrsti na plug mjedeni lemeš, upregne bika i kravu, pa sam tjera i urezuje uokolo duboku brazdu, gradsku među. A ljudi koji idu za njim prigrču unutra one grude zemlje što ih plug prebaci preko i nijedne ne ostavljaju ako padne preko međe. Tom se brazdom oblikuje gradski zid, gdje misle namjestiti gradska vrata, dignu lemeš, prenesu plug i ostave prostor. Po tome drže čitav zid osim vrata svetim. A kad bi se i vrata držala svetima, ne bi ljudi mogli bez Božjeg straha ni dopremati ni otpremati stvari potrebne, a nečiste. Po mitskoj kronologiji tako je 753. godine prije Krista Romul utemeljio vječni grad Rim na brežuljcima uz rijeku tiber Do 509. godine prije Krista gradom su vladali kraljevi. Od te godine Rim republika kojom vlada senat i rimski narod. Godine 390. prije Krista Gali su pobjedili rimsku vojsku i zauzeli grad. Otišli su iz grada tek kada su rimljeni otkupili zlatom svoju slobodu. Godine 217. i 216. prije Krista vojska kartaškog vojskovođe Hanibala u dvije bitke kod Trazimenskog jezera i Kane nanijela teške poraze rimskim legijama i činilo se da je Rim pred novim osvajanjem. Rimljanima se činilo da su ti porazi posljedica božanskog bijesa prema gradu kada su Rimljani pribjegli mračnim obredima koji su se kasnije rimski pisci tekako stidjeli. Plutarh ovako piše u tim obredima. U tim okolnostima postave na gradska vrata straže da zaustavljaju svjetinu koja je napuštala grad i bježala, a za žaljenje za mrtvima odredili su vrijeme i mjesto, naredivši da onaj koji ih želi oplakivati to čini kod kuće kroz 30 dana. Sve ono za što su se zalagali gataoci radi umilostivljenja bogova ili odvraćanja kobnih znamenja izvršavalo se – tako su bili živi zakopani jedan Grk i jedna Grkinja, jedan Gal i jedna Galkinja. I u Delfe bi naime poslan da pita proročište Piktor, a kad je otkriveno da su dvije vestine djevice prekršile zavjet čistoće, jednu, kao što je običaj, živu zakopaše, a druga se sama ubi. Rim je preživio i tu opasnost. Godine 146. prije Krista rimske legije osvojile su Kartagu, jednog od najopasnijih rimskih protivnika. Grad je razoren, stanovništvo je prodano u ropstvo, a zemlja na kojoj je podignuta Kartaga preorana je i zasijana solju, kako na tom mjestu ništa više ne bi raslo. Rimske legije polako su i uporno širile rimsku vlast. Rim je postao jedna od najuspješnijih imperialnih sila u povijesti. U nekoliko stoljeća mali grad na Tiberu zagospodario je svom kontinentalnom Europom, zapadno od Rajne i južno od Dunava. Azijom, zapadno od Eufrata, sjevernom Afrikom i svim otocima sredozemlja. Godine 31. prije Krista Republika je postala carstvo. Dok su grčki gradovi dosegnuli vrhunac u znanosti, filozofiji i umjetnosti, Rimljani su briljirali u vojničkim, političkim i društvenim poslovima. Dok su grčki gradovi isključili strance i podređene narode iz političkog života, Rim je od svojih početaka uključivao narode osvojenih zemalja u svoj društveni i politički sustav. Tijekom carstva u senatu su svoje mjesto dobivali i stranci. Uskoro su i na prijestolje počeli dolaziti rimski građani rođeni izvan Rima. Car Vespazijan, koji je vladao od 69. do 79. godine, rođen je u Reati, municipiju smještenom u okolici Rima trajan je bio prvi car provincijalac, rođen je u provinciji Hispaniji. Ali u trećem stoljeću Rim je počeo polako gubiti važnost. Desetljeća vladavine loših careva završila su kada su takozvani ilirski carevi došli na vlast. Ali ti su ratnici vladali iz vojnih logora. A onda je 284. godine vojska za cara izabrala Dioklecijana. On je podijelio carstvo na dva dijela. On je vladao istočnim dijelom carstva, a njegov kolega Maksimijan vladao je zapadnim dijelom. Dioklecijan je vladao iz grada Nikomedije, a Maksimijan iz Milana. Dioklecijan je samo jedan jedini put posjetio Rim. A nakon što je on abdicirao s vlasti, počeo je uspon jednog drugog provincijalca koji će učiniti Rim skoro nevažnim. Taj će čovjek promijeniti carstvo. Biće prvi kršćanin car. Pokrenut će evoluciju rimskog carstva u kršćansku državu i prebacit će središte tog carstva na istok, u novi veličanstveni grad. Ime tog čovjeka je Konstantin, govori profesor doktor Marin Zaninović. Dioklecijan je imao dobru ideju da sredi carstvo, da osigura dakle nasljednike ne po obiteljskoj liniji, nego kvalitetne ljude, dakle svoje suradnike koji je imenovao Augustima, jeli? on je bio zapravo August, jeli? onda je bio e, Maksimijan, onda su bili galerije i Konstantin Hlor su bili, dakle, Cezar, Ona niža klasa. E onda je on 305. Eli, godine, 1. svibnja, kod Nikomedije, na jednom brežuljku, je bio jedan stup posvećen božanstvu i tamo je obavljena ta ceremonija kojim je on skinuo svoj grimizni plašt i rekao je, evo ti Jupitere, vraćam ti ono što si mi dao. I E sad su svi očekivali da će on među tim nasljednicima, odnosno Cezarima novi, izabrati Konstantina, koji je bio sin Konstancija Hlora. A Konstancije Hlor je bio šef u Germaniji i u Britaniji, dijelu Galije. To je bio njegov otac. Hloros znači bljed, Jel? Ali to je bio aristokrat u toj ekipi koji je imao pretka u Klaudiju Goskom. Znate, to je bio ilirski, ilirski vladar, zapravo ilirskog porijetla, ali je bio car jel, svoje vrijeme. Pro tome, Konstancije Hlor je tu odskakao u toj ekipi. E sad su sve očekivali da će on njegovog sina Konstantina uzeti, znate, u toj proceduri. Međutim, ne, on je izvukao Maksimina Daju, jednog vojnika, dosta bezveznog, i njega je, dakle, proglasio Cezarom, jeli, on galerio na istoku, jeli. Prema tome, eto, to vidite, to je naša, Šta su se znači našli tu? Maksencije, Maksimijan, galerije, Konstantin. Konstantin, punim imenom Flavije Valerije Konstantin, u povijesti još poznati pod nadimkom Veliki, rođen je vjerojatno 280. godine u rimskoj provinciji Meziji, u gradu Naisusu, današnjem Nišu. Otac mu je bio Flavije Valerije Konstancije, vojni časnik kojeg su carevi Dioklecijan i Maksimijan proglasili za Cezara i poslali ga da u njihovo ime upravlja zapadom rimskog carstva. Majka mu je bila Helena, žena neuglednog podrijetla. Godine 289. Konstancije se rasta od svoje supruge ili ljubavnice, ne zna se pouzdano, Helene, kako bi se oženio za Maksimijanovu pastorku. Tako je Konstantin ostao sa svojom majkom Helenom na istoku. Boravio je na dvoru cara Dioklecijana. Kada je Konstantin s Dioklecijanom putovao prema Egiptu gdje je trebao ugušiti jednu pobunu, vidio ga je Euzebije, biskup Cezareje i pisac crkvene povijesti i Konstantinovog životopisa. I čak u najranijem razdoblju njegovog života smatrali su ga vrijednim najviše časti. To smo i sami vidjeli kad je prolazio kroz Palestinu sa starim carem i na čijoj je desnoj strani stajao. Čak je i tada svojim kraljevskim držanjem i veličinom ulijevao divljenje i poštovanje svima koji su ga vidjeli. Jer s njegovom se dražesnošću, ljepotom i visinom nitko nije mogao usporediti. Svoje sudrugove daleko je nadmašivao snagom, koja je u drugima ulijevala strah. Nakon što je Dioklecijan otišao u mirovinu, Konstantin je ostao u službi galerija, koji je postao August, vladar istočnog dijela Rimskog carstva. Za galerija Konstantin je ratovao u Egiptu i Perziji. E, Konstantin je bio jedan inteligentan čovjek, zgodan, bio je patrici na svoj način, I onda on je htio ići svom ocu Konstanciju Hloru u Germaniju. Međutim, galerija ga nije htio pustiti. Onda nekako ga je nagovorio i onda on išao svom ocu koji je u tom trenutku bio u Jorku, je Burakom u Britaniji, ratove gore sa plemenima na sjever. Tako da onda e, Konstantin je došao svom ocu 306. Jeli, nakon toga galerije. Galeriju poslije bio žao što ga je pustio. Galerija je bio u istočnoj polovini carstva. Znajući, mislim da ima neke pretenzije koje mogu ugroziti sve ove druge. I onda je njegov otac Konstancija Hlor, u povratku sa sjevera ratove sa Škotima i Piktima, umro je u Jorku 307. godine. E, onda su legionari izglasali Konstantina za cara, odnosno Cezara. E sad je Galerija bio strašno ljut, je li vidite da se to dogodilo, se pobrkala se cijela stvar, je Međutim, njega su legije izglasali, on je to prihvatio, <laughs> bio inače vojnik, imao je 31 godinu kad su ga izabrali, jel' I sad onda dolazi do te igre. Znači imamo Maksimijana, njegovog sina Maksencija, imamo Galerija, imamo Maksimina Daju i poslije imamo Licinijana. Dakle, dolazi do sukoba između te ekipe su razni interesi u igri. Dioklecijanova tetrarhija završila je 1. svibnja 305. godine. Tu tetrarhiju zamijenili su anarhija i građanski rat. Galerije i Konstancije bili su Augusti. Za Cezare imenovani su Sever i Maksimijan Daja. Maksimijan Daja bio je pastir koji se prijavio u rimsku vojsku i brzo u njoj napredovao. Na iznenađenje mnogih, galerije ga je izabrao za Cezara i dao mu na upravljanje Egipat i Siriju. Zbog postupka prema kršćanima, Laktanci je jedan od crkvenih otaca i pisac dijela o smrti progonitelja, ovako opisuje Maksimijana Daju. Drugi Maksimijan bio je gori, i to ne samo od dva vladara čiju smo vladavinu mi iskusili, već i od svih loših vladara u prošlim vremenima. U toj divljoj zvijeri prebivalo je barbarstvo i divljaštvo strano rimskoj krvi – i nije čudo da je bio takav. Njegova majka rođena je daleko iza Dunava i samo ju je navala Karpan natjerala da prijeđe rijeku i naseli se u Novoj Daciji. Bio je visok rastom, pun mesa, natekao do strašne debljine. Njegov govor, pokret i izgled učinili su ga strašnim za sve one koji su ga okruživali. Za razliku od Maksimijana Daje, Konstancije je prošao puno bolje kod rimskih pisaca, kako kod kršćana, tako i kod pogana. Laktancije ga u svom dijelu uopće ne opisuje, jer nije progonio kršćane. O njemu daje samo jednu rečenicu. Preskačem Konstancija, vladara nesličnog drugima, koji je sam bio vrijedan da mu se da vladavina na carstvo. Ali Konstancije to nikada nije dočekao. Umro je u Jorku. Alegije su izglasale za Augusta, njegovog sina Konstantina. Onda se u Rimu pojavio novi pretendent na prijestolje. Eutropije u svojoj rimskoj povijesti piše. Nakon smrti Konstancija za cara je proglašen Konstantin, njegov sin iz braka sa ženom obskurna podrijetla. On je naslijedio svoga oca kao najpoželjniji vladar. U međuvremenu pretorijanska garda u Rimu nakon što se pobunila proglasila je za cara Maksencija, Maksimijanova sina koji je živio nedaleko od grada. Nakon što je primio vijesti o tom događaju, Maksimijan, pun nade da će vratiti carsko dostojanstvo kojeg se nije rado odrekao, požurio je prema Rimu. Na vijesto pobuni i sever je s vojskom požurio prema Rimu, ali vrata grada bila su zatvorena. Na zidinama bili su vojnici kojima su zapovjedali iskusni zapovjednici, a severova vojska nije imala volje za borbu. Sever se povukao u Ravenu. Tamo su ga izaslanici Maksencija i Maksimijana uvjerili da nema izlaza. Sever se predao. U početku su mu novi carevi jamčili sigurnost, a onda su ga osudili na smrt i prepustili mu da izabere način na koji će umrijeti. Sever je izabrao stari rimski način. Prerezao je mene na ruci. Sada su u rimskim carstvom vladala petorica vladara. Konstantin, Maksimijan, Maksencije, Maksimijan Daja i Galerije. Godine 308. pridružila su im se još dvojica, Galerije je proglasio Licinija za Augusta, kako bi ga suprotstavio Konstantinu, i Domicije Aleksandar, koji se sam proglasio za cara u Africi. Od te sedmorice kao pobjednik će Konstantin, koji je još u vrijeme dok je ratovao za galerija počeo brusiti svoju vojničku i političku vještinu. Situacija je postala tako napeta da su čak i od starog Dioklecijana koji je uživao u mirovini u svojoj palači zatražili savjet. Tako da oni čak zovu jeli, Licinije i Maksencije zovu konsta ovoga Dioklecijana da dođe u Karnontu, znate, 312. da napravi neki red među njima, jeli? A ves, ovaj, Dioklecijan je bio u Palači svojom, odmah nakon Nikomedija tišao u Palaču ko, ko, u Spliti današnji, ne, Dioklecijan svoju Palaču i onda je izrekao onu misao po u tom historičanom iz četvrtog stoljeća, kasnije kaže, kad bi ti znao kakav kupus rastao u mojoj vrtu, ne bi nikad zvao, da li je to točno ili ne, ali u svakom slučaju on je htio tamo ići, ali vidio da se ta zgrada jel, koja on namjerao ili produžiti životom carstvu, da ona zapravo ne funkcionira. I e, sad je Konstantin znači ušao u tu igru, jel? on je postao Cezar. Onda se najprije sukobio sa Maksimijanom koji je onda išao u Masaliju na jug, njega je porazio. Jel? Onda je došao Maksencije, jel? s kojim se isto tako sukobio. Maksencije isto ima pretenzije da bude Cezar koji on u ovoj zapadnoj polovini carstva. I onda je došlo do te poznate bitke kod Milvijskog mosta 313, 312. godine. Ne? I u toj bitci je e, Konstantin pobjedio Maksencija koji je stradao, bio pa u rijeku, Tiber, ubili su ga, ta vojska je bila poražena. Rimljani su bili praznovjerni ljudi. Vojskovođe su prije svake bitke posebno pazili na znakove koji bi mogli otkriti ishod te bitke, koji bi mogli nagovjestiti hoće li to biti sretan ili nesretan dan. Znamenja koja su se navodno ukazala Rimljanima kada je Hannibal došao u Italiju opisuje Plutarh u svojim usporednim životopisima. Jedna su bila dobro poznata Rimljanima, kao što su gromovi, a druga sasvim neobična i veoma čudna. Bilo je rečeno da su se štitovi sami od sebe preznojili krvavim znojem, da su kod Ancija pri žetvi sjekli klasje koje je krvarilo, da je usijano i goruće kamenje padalo iz zraka, da se raskinulo nebo nad falerijama, da je padalo i posuda se rasipalo mnoštvo pločica, a na jednoj se od njih jasno moglo vidjeti od riječi do riječi ovo. Mart maše svojim oružjem. Ako bi grom udario s desne strane, znak je bio povoljan. Ako bi udario s lijeve, to bi bio nepovoljan predznak. Prije bitke kod akcija Oktavijan je obilazio svoje brodove i tijekom obilaska sreo čovjeka koji je gonio magarca. Kada ga je upitao za ime, čovjek je odgovorio, moje ime je Srećko, a magarcu Viktor. Oktavijan je to vidio kao povoljan znak. Nakon pobjede ukrasio je hram kod akcija postavivši brončane kipove magarca i čovjeka. I snovi su bili važni kao predznaci. Prije prelaska Rubikona, Cezar je usnuo da je imao rodoskrvni odnos s majkom. Tumači snova umirili su Cezara. Rekli su mu da njegova majka znači zemlju, opću roditeljku, koja će mu postati podložnom. I prije bitke kod Milvijskog mosta Konstantin je imao san. Ali bio je to drugačiji tip sna. Dani poganskog Rima nakon tog sna išli su svom kraju. I onda je došlo do te zgode da je Konstantin vidio u svom snu jedan znak li na nebu koji mu se ukazao, to je bio Hrizmon, Znači slovo X, li koje bi bilo križ okrenut malo na koso i onda slovo R, a to je znači to se čita kao Hristos, li dakle Kristovo ime. E onda veli mu se u snu pokazali, da mu je rečeno tuto nika, u tom znaku pobjedi ili time pobjedi, ili grčki, ono su poslije latinski preveli in hoc signo vinces. E sad je to zabilježio e, u Zebije, znate, 20 godina kasnije, koji je bio njegov službeni biograf, inače koji je napisao jedan cije tri traktata u slavu Konstantinov, znate, to ima onoga šta je i šta nije. On tvrdi da je on to njemu rekao, da je on to tako vidio, ali fakat je da je to Konstantin poslije stavio na svoje zastave, znate iz tih znakov bio jedan labarum, to se zove zastavu, su bili carevi velikovi i onda je bio dole taj znak i tako s tim znakom su stvarno pobjedili. Nakon bitke kod Milvijskog mosta, Konstantin je postao jedini gospodar zapadnog rimskog carstva. Nakon pobjede ušao je u vječni grad. Građanima je priredio igre kako bi obilježio svoju pobjedu. Podignuto je nekoliko građevina. Uništen je logor pretorijanske garde. I na taj način Konstantin zadao težak udarac senatu i građanima Rima. Grad više nije imao svoje elitne trupe. A građani Rima uzvratili su na njima svojstven način ali Rimljani su pravili sprdačinu na račun njega, znate, Rimljani ko Rimljani, pravili su razne kuplete, rugali mu se i tako dalje. Zapravo došao u Rim 20 godina nakon što je bio izabran na prestolje, ili to sta vicenalija. Onda je senat pravio velike svetkovine, nosili su se tamo kipovi koje kakvi i tako dalje i napravili su mu onaj Konstantinov Slavoluk koji je bio dovršen 315. godine. Ali vidite ono što je interesantno, makar je taj već kršćanstvo zapravo slobodno i de facto ona je državna religija ali nemate na tom slavoluku nikakvog kršćanskog znaka. Imate tamo sola, Viktoriju, dakle sva ta božanstva. On je to pokupio, znate, sa drugi neki spomenik, onda su to, ne one, oni koji su to gradili, su pokrpali. Jeli. I onda je to napustio i onda je odlučio sagraditi novi grad na istoku. Zašto? Jer istok bio više ugrožen, čujte, tamo su bili parti, perzijanci, Mala Azija, Armenija. Dakle, pretnje su bile i zato i Dioklecijan u komedije, dobar dio svog života. Zato što je istok bio mnogo više ugrožen, jeli. Ovo granica u Germaniji, ona kako tako funkcionirala, jer bi ti barbara ili naselili, ili su ne sami branili granicu. vidite, tamo bila teža situacija. Onda je odlučio, pošto mu se taj Rim zamjerio, a Rim sam po sebi više nije značio ono što je nekada značio. Jel? Na istoku car galerije umro je 311. godine. Galerije je bio okrutan vladar i progonio je kršćane. A smrt tog progonitelja kršćana ovako je opisao Laktancije u dijelu o smrti progonitelja. U 18. godini vladavine Boga je pogodio neizlječivom pošasti. Zločudni čir stvorio se dolje na intimnim dijelovima njegovog tijela i proširio se. Liječnici su ga pokušali iskorijeniti i izliječiti zahvaćeno mjesto, ali rana, nakon što je očišćena, ponovno je izbila, prsnula je vena i krv je potekla u takvoj količini da je to ugrozilo njegov život. Krv je ipak nekako zaustavljena. Ali galeriju nije bilo bolje iako su dovedeni najbolji liječnici u carstvu. Na kraju je, barem tako piše Laktancije, koji prema galeriju nije osjećao nikakvu naklonost, car umirao u strašnim bolovima i pred kraj života zaustavio je progone kršćana i obećao da će ponovo podignuti crkve koje je srušio. Pri kraju svog života galerije je dao objaviti i ovaj edikt. Željeli smo da privedemo sve stvari u sklad s drevnim zakonima i javnim redom Rimljana i da omogućimo da se kršćani koji su napustili vjeru svojih otaca privedu razumu, jer sami kršćani zbog nekog razloga slijedili su hir i pali su u takvu ludost da nisu više pokoravali se institucijama starine koje su njihovi preci prvi utemeljili. Konačno, kada je naš zakon javno objavljen, koji je nalagao da se pokore drevnim institucijama, mnogi su pretrpjeli strah i opasnost, mnogi su čak i poginuli. S obzirom na našu veliku milost i stalnu naviku da dajemo oprost svima, Odlučili smo da njima damo našu oprost, kako bi opet mogli biti kršćanima i da mogu održavati svoje skupove, uz uvjet da ne čine ništa suprotno dobrom poretku. Nakon što je Galerije 311. objavio svoj edikt, 313. godine Konstantin i Licinije zajedno su objavili edikt o toleranciji. Kršćani su mogli slobodno ispovjedati svoju vjeru. Sva imovina koja im je zapljenjena tijekom progona trebala im se vratiti. tome, već u tom trenutku nastaje u tom čovjeku, recimo, jedna evolucija slavno kršćanstvu, međutim, nije to bilo samo religijsko pitanje. On je bio čovjek koji je bio državnik najprije, car. Dakle, njemu je bilo stalo do interesa države. A vidio u tim progonima, koje je zapravo galerije zaostave 311, na istoku su ti progonstva duže trajala, međutim galerije vidio da to više nema smisla, ili da se ne postiže onaj efekat koji se traži. Tako da se onda je Konstantin uključio u tu politiku i on je prihvatio dakle kršćanstvo kao jednu moćnu religiju koja se rađa, koja se zapravo funkcionira u društvu, koja je jaka i da onda je uklopi u državu. Dakle, da ona postigne suradnju sa njim. Eto, to je bilo ono sad veliko što je on onda napravio sa tim ukazom u Milanu 313. gdje se sastao sa Licinijan, jeli, Oženio je njegovu sestru, Faustu, je to mu je bila druga žena. I onda je taj ukaz oslobodio kršćana. Šta znači? Izjednačili su ih sa poganima. Znači imaju pravo slobodno poštivati svoje, svoju vjeru, svoje, imati svoje hramove, oslobađati robove i tako dalje. Iako neke osporavaju, znate da li je to baš taj ukaz, jer taj tekst tog ukaza nije sačuvan. Ima citat kod Eusebija neki, ali uzima se kao da to je tako. Je. De facto je ta politika ona nastupila. Konstantin je prvo bio štovatelj sunca. To je božanstvo štovao sve dok se nije obratio na kršćanstvo. Sol je bio staro rimsko božanstvo. Njemu se prinosila žrtva 9. augusta. Hram Solu nalazio se na Kvirinalu. Na cirkusu Maksimusu nalazio se hram sunca i lune sunca i mjeseca. Štovanje sunca uzelo je posve drugi karakter kada se stopilo sa sunčevim kultom iz Sirije, kojeg su u Rim donijele legije koje su služile na istoku. Car Elagabal podignuo je hram nepobjedivom suncu na Palatinu, a drugi veliki hram suncu podignuo je car Aurelijan, najznačajniji car ratnik iz Ilirika. To je vrijeme solarnog kulta, znate. Kult sunca je bio veoma razvijen od cara Aurelijana, koji je podigao rimske zidove koji danas vidimo u Rimu, to su Aurelijanovi zidovi visoki 20 metara. E taj Aurelijan je prvi proglasio službeno kult Boga Sunca, Sol Invictus. A Sol Invictus je sastavni dio mitrajiške religije, koja je isto izravni konkurent kršćanstvu u to vrijeme. Ali to je jedno božanstvo, pazite, Sol je ne pobjedi, on je božanstvo sunca, ali sunce se poštuje. Prema tome, Konstantin je poštivao sola, ali onda se i sol Invictus se pretvara u sol justicije, u sunce pravda, to je Krist. To je taj prijelaz koji se dogodio u njegovo vrijeme. I veliko je kod tog čovjeka, zato ga je moja crkva i dala, naziv veliki, što je on to uspio napraviti bez progona. Jeli? Znači, to su ti prelazi religijski su se odvijali bez nekih velikih skokova. Koji ovaj, odbacimo tu teološku svađu koja je imala i te reperkusije u smislu nekih buna, svađa i tako natjeravali su se. Onda je to sve skupa isto dosta mirno, jer u tome je veličina Konstantinova. Prije odlučne bitke na zapadu, Konstantin se, barem je tako tvrdio u Zebije pisac životopisa tog cara, preobratio na kršćanstvo. Po Eusebiju Konstantin je suočen s neprijateljskom vojskom i svijestima da neprijatelj priziva poganska božanstva, potražio pomoć od kršćanskog boga. Nakon prve molitve dogodilo se čudo. Eusebije u životu Konstantinovom piše. I dok se usrdno i gorljivo molio, pred njim se s neba pojavio najčudesniji znak. To bi bilo teško zapovjerovati da je to izjavila neka druga osoba. Ali s obzirom da je pobjednički car to izjavio piscu ove povijesti, kad je ovaj bio počašćen carevim poznanstvom i društvom i da je car potvrdio to izjavu pod prisegom, tko bi mogao posumnjati u taj događaj, posebno kada su kasniji događaji potvrdili njegovu istinitost. Car je rekao da je oko podneva, kada je dan već počeo prilaziti svom kraju, svojim očima na nebu iznad sunca vidio svijetli križ, na kojemu je bio natpis Ovim pobjeđuj. Kada je krenuo na počinak, Konstantin je u snu ponovo vidio taj znak s tim natpisom. I tako je po Euzebiju počeo Konstantinov prijelaz na kršćanstvo. Zašto je on Konstantin veliki? Jer kršćanstvo je izlazio u prvi plan. Međutim, to isto je na specijalno politika njegovo ponašanje. On je bio zapravo biti jedan tolerantan čovjek što se tiče vjerskih pitanja, političkih i tako dalje, do neke granice. Prema tome, on sad kršćansku religiju koji organizira onako je zapravo na svoj način već tada državu državi on je priznaje, ali on ih koristi. Ali nastaju problemi, čujte. Aleksandrija, kao središte znanosti i tako dalje, Egipćani, a to opet nasljeđe Grka, to su i spekulativni ljudi, znate, uvijek ima oni koji fantaziraju, razmišljaju šta kako. I e, sad je bilo pitanje svetog trojstva. To je teološki problem koji je danas preokupacija teologa problem naše vjere uopće sve to trojstvo, kako to shvatite? To je pitanje vjere, čujte, ali znate, to su pisane cijele biblioteke. E sada, javio se tamo u Aleksandriji, jedan biskup, najprije Hozija, pa Aleksandar, pa Arije, koji je bio najžešći, bio jedan retor, govornik, i čovjek je razmišljao, pa to je vrijeme gnosticizma, je li? Znate, dakle, postoji jedna ta sekta koja traži spoznaju, ne u smislu spoznaje fizike, kemije, nego u smislu spoznaje božanstva. Ali u toj kontekst ulazi i drugo, to imate i danas, ovo nju age, to je agnosticizam, za proživljavanje toga, jel? to su sfere, to je plotine i tako dalje, jel? to je cijela sad priča u koju nećemo ulaziti, ali šta? Arije tvrdi da je Krist nije isto bitan s ocem, nego sličan ocu. ali nakon što je kršćanstvo postalo ravnopravno s ostalim religijama u Rimskom carstvu, počeli su problemi. Godine 314. koncil u Arlu pokušao je uzalud zaustaviti donatističku herezu, koja se suprostavljala službenom tumačenju kršćanstva. Uz donatizam još je jedno tumačenje kršćanstva zadavalo brige kako biskupima, tako i Konstantinu. Arije, aleksandrijski biskup, doveo je u pitanje sveto trojstvo. I tako je počela arijanska hereza, Godine 325. Konstantin je u Niceji sazvao koncil koji je trebao donijeti jedinstveno tumačenje i zaustaviti arijanstvo. Arijevo učenje proglašeno je krivim, ali arijanstvo ipak uzelo maha. Pa je tada cijela teologija katolicizma pada, jeli? Ako Krist nije isto bitan sa ocem, onda on je božanstvo, da on čovjek. To znači on je homousios, službeno isto bitan a ovdje je bilo homo jusio, samo jedno jota, slovo i. E vidite, zbog tog slova su se ubijali ljudi. Jeli. Znate, onda je došao takvih svađa da je onda Konstantin mora intervenirati. Jer on je bio istovremeno i pontifex maximus, vrhovni svećeni, dakle poganske religije, ali istovremeno je bio biskup, episkopos, koji je to nastio srediti te stvari. A već ranije su bile neki sukobi, znate, u Arlu jedan bili su dva biskupa koji su posvadili donatiste, ali uglavnom da svršimo Ari, Arijevce. Dakle, to je bio problem, vidite. Teološki, ali i društveni. su sukobljavali su se, čujte, u Antiohiju, Aleksandriji, Sjevernoj Africi, stigla čak sve do Rima, ili? I onda je taj Arije na kraju došao u Sirmi, znate, tako da se to arijanstvo razvilo. Ne samo to, nego prošle rimske granice. Tako da je stiglo do Gota na Krimu koji su bili. Ali oni su prihvatili kršćanstvu u arijanskom obliku. Ima to čuvenu Ulfilinu, Ulfilinu Bibliju, ili to koja je prevedena na gotski jezik, koja je zapravo arijevski intoniran. Dok je na zapadu Konstantin učvršćivao svoju vlast, na istoku su se borili Licinije i Maksimin. Obojica su naslijedila galerija. Licinije je vladao u europskom dijelu, a Maksimin u azijskom. Godine 313. Maksimin je krenuo u rat protiv Licinija. Dok se njegova vojska probijala kroz Malu Aziju, pretrpjela je velike gubitke zbog velike zime. Ali je uspjela se prebaciti na europski kontinent i zauzeti grad Bizant. Ali kod Hadrianopolisa Licinijeva vojska pobjedila je Maksiminovu. Licinije je postao gospodar istoka, a Maksimin je umro u Tarzu. Neki pisci kažu od otrova, neki od očaja, a neki od božanske pravde. Kako bi se osigurao mir između dva gospodara carstva, Konstantinova polusestra Konstancija udala se za Licinija i Konstantin je dobio novu ženu u svom životu. Oženio se za Faustu, Licinijevu sestru. Ona je bila treća važna žena u Konstantinovom životu. Njegova majka je počnemo sa ženom Helena. Znate, ona je bila stabularija, ona je bila gostioničarka. I to možda čak bila oslobođenica, nije sigurno dakle bila je niškog podrijetla. Jel. Ona mu je bila majka i on je poslije imao drugu ženu Minervinu, jednu ženu Minervinu s kojom je imao dakle ta tri sina i dvije kćeri. A sa drugom ženom, ali to nije s njom, je, nije bio službeno vjenčan. Službeno mu je žena bila Fausta koja je bila sestra Licinijeva. S njom je imao sina Krispa, kojega uvažavao i bio mu je puno drag. Jel. Krisp mu je bio drag sin, uostalom on mu je i takako pomogao da pobjedi Licinija, jer mir između dva vladara Rimskog carstva nije dugo trajao. Prvi je rat između njih izbio već 316. godine. U dvije bitke kod Cibalije današnjih Vinkovaca i kod Mardije u Trakiji Konstantinova vojska pobjedila je licinije. Nakon dvije izgubljene bitke i nakon što je izgubio najbolje vojnike, Licinije je pristao na mir morao je Konstantinu predati sve svoje europske posjede osim tračke dijeceze i mir je vladao do 323. godine. Godine 317. Krisp i Konstantin II, sinovi Konstantina Velikog i Licinije II, sin Licinija, proglašeni su za Cezare. Konstantin je od 317. do 323. proveo većinu svoga vremena na Balkanu. Godine 322. Konstantinova vojska odbila je veliku navalu Gota, koji su prešli Dunav i napali rimske provincije na Balkanu. Licini je bio sve sumnjičaviji prema Konstantinu. Postao je sve nepovjerljiviji i prema kršćanima koji su živjeli na njegovom istoku. I tako je započeo njihov novi progon. Euzebije u životu Konstantinovu piše. Svim ljudima činilo se da Rimsko carstvo podijeljeno na dva dijela nalikuje danu i noći. Tama se prostirala nad provincijama istoka, dok je najsjajniji dan osvjetljavao stanovnike drugog dijela. I dok su ovi zadnji primali brojne blagoslove od ruke Božje, prizor tih blagoslova pokazao se nepodnošljivim svima onima koji mrze sve dobro, kao i tiraninu koji je vladao drugim dijelom carstva. Iako je ženitbenom vezom bio vezan za cara tako velikog kao Konstantin, nije mario da slijedi stope tog pobožnog vladara, već je radije nastojao oponašati zla dijela nepobožnih i odabrao je smjer onih čiji je sramotan kraj i sam vidio svojim očima. I tako je počeo novi rat između Konstantina i Licinija. U odlučnoj bitci koja se vodila 324. kod Hadrianopola, Licinije je izgubio i Konstantin je postao jedini vladar u Rimskom carstvu. Licinije je abdicirao u Nikomediji i obećano mu je da će ostati na životu. Konstantin je prekršio obećanje. U ratu s Licinijem Konstantinu je itekako pomogao njegov sin Krisp. Ali tamu pomoć neće nekoliko godina kasnije puno pomoći. Godine 326. Konstantin je otišao na put po zapadu i posjetio je Rim. Kad se vratio s tog puta, napao je sina. Što zbog Krispove popularnosti, što zbog glasine o Krispovim djelatnostima, Konstantin je odlučio ubiti svog sina. I onda je došlo do njega, dakle, to optužbe koje kakve da je rekao ovo, da je rekao ono, valjda je nešto rekao što nije trebao i onda ga je Konstantin da ubiti. Zatvorio ga je u polu, to se zna, jel, imate piše kod pisaca, bio u Puljeno par godina da su ga nažalost tamo dali zadaviti, valjda po njegovom naređenju ili isto kao što je stradala i ta Fausta, dakle da ubi vlastitu ženu. To su bili razlovi nasljeđivanja, držanja, jel, ova njegova majka Helena ga isto imala protiv te Fauste, jel je više priveo u Minervino, ali dakle tu ženu koja mu rodila ta tri sina koji su ga poslije naslijedili. Čite, to je bilo tako vrijeme, nažalost. Dakle, on je na neki način, vidite, bio je imperator, bio je čovjek tolerancije, s druge strane likvidirao po kratkom postupku i druge likvidira, čujte, ovoga Licine, na primjer, poslao u, Solun, u te Saloniki, Tesaloniki, nakon što ga je porazio, i tamo kao da budemo slobodan, jeli, da živi tamo u Solun, ali nakon dvije godine su ga udavili i njega, jeli. Znači sve protivnike se likvidiralo. To je, tako, to je bilo tako vrijeme. Godine 324. nakon više desetljeća građanskih ratova i ratova protiv barbarskih naroda koji su provaljivali preko granica carstva, konačno je zavladao mir. Tijekom tih ratova Konstantin se pokazao kao sjajan vojskovođa, koji je često svojom vojnom vještinom nadoknađivao svoju inferiornost u ljudstvu. Uživao je u nizu pobjeda koji nisu prekidane porazima. Konstantin je također bio okrutan političar. Nakon pobjede nad Licinijem više nije imao neprijatelja u carstvu. Njegov edikt o toleranciji osigurao je kršćanstvu miran razvoj. Sve je to bilo dosta da Konstantin uđe u povijest kao sposoban car ali on je odlučio ostaviti još veći trag u povijesti. Odlučio je podići Novi Rim na istoku carstva i tom je gradu dao svoje ime. Sozomen u svojoj crkvenoj povijesti ovako piše o osnivanju tog grada. Kad je smirio svoje carstvo kao što je naumio i kad se oslobodio od stranih suparnika, odlučio je utemeljiti grad koji će biti zvan njegovim imenom i koji će u slavi biti ravan Rim. S tom namjerom otišao je na ravnicu u podnožju Troje na Helespontu i tamo je postavio plan za velik i prelijep grad i sagradio je vrata na visokom dijelu zemlje kako bi smora mora bila vidljiva mornarima. Ali kada je do toga došao, u noći mu se javio Bog i naložio mu da potraži drugo mjesto za svoj grad. I Konstantin je potražio novo mjesto za grad. I nije daleko tražio. Na strateškom mjestu, na južnom kraju Bospora, između Zlatnog roga i Crnog mora, već je postajao grad koji se zvao Bizant i Konstantin je tamo odlučio podignuti grad vrijedan njegovog imena. I je Bizant, Bizantion, dakle to je na mjestu današnji Starigrad. Znači tamo gdje je mramorno more, ulaze u Propontinu i ulaze se u Crno more. To je bio jedan strateški položaj, taj grad su osnovali Megarane negdje sredinu 7. stoljeća prije Krista. Herodot smatra da je osnovan još u 8. stoljeću. Dakle, bio je izvanredno smješten, jedan bogati grad. Međutim, šta, on mu je povećao zidine, znate. Onda kad je mjerio te nove zidine, bilo je 23 km zida. Onda ovaj je rekao, pa daj, kad ćeš više to prestati, jer evo, dok mi oko ide, tu idem, ne znate, rekao. I počeli su graditi negdje, mislim, u listopadu 326. A već 11. svibnja 300, ovaj, 330, dakle, nakon četiri godine, grad je i gotov. I bilo je svečano otvorenje. Bile su velike svećanosti, bili su i poganski svećenici i kršćanski, s tim što je usred grada podignut veliki porfirni stup, visok neki 20 metara, i na njemu je bila skulptura sunca, boga sunca, ali bio je njegov lik. Tako da su onda i kršćani i pogani mogli tu žrtvovati i donositi darove. Na tom strateškom mjestu gdje su se spajale Azija i Europa, Konstantin je podignuo Novi Rim, grad koji će više od tisuću godina biti središte carstva. Sozomen u crkvenoj povijesti ovako opisuje izgradnju grada. I okružio ga je velikim zidovima. Također je podigao sjajne kuće za stanovanje. I kako je bio svjestan da staro stanovništvo nije dovoljno za veliki grad, napučio ga je ljudima visokog roda i njihovim obiteljima, koje je pozvao iz Rima i drugih zemalja. Nametnuo je i posebne poreze kako bi pokrio troškove gradnje i ukrašavanja grada i kako bi stanovnike opskrbio hranom. Podigao je sve građevine potrebne gradu, hipodrom, fontane i trijemove i ostale prelijepe ukrase. Nazvao ga je Konstantinopol ili Novi Rim i utemeljio ga kao rimski glavni grad za sve stanovnike sjevera, juga, istoka i obala sredozemlja. I s tim ste onda uvjetovao da svi ti bogati ljudi koji su bili tu u maloj Aziji okolo morali su se graditi kuće u Carigradu, znate. Mora se dakle sa svojih posjeda doći u Carigrad sagraditi kuću. Ovo ovaj je sagradio veliki hipodrom. Onda je hram, hram velikih svetih apostola koji je poslije bio zakopan, ali napravio je hram majci bogova, fortuni, znate, i još par hramova poganski. Dakle, gradi jedno i drugo, ali vidite, sigura s jedne i druge strane. Dakle, honorira je obe dvije strane. poganstvo je bilo u punoj snazi, <laughs> ono što bi se reklo, ali je kršćanstvo se kao faktor koji isto bio odličan, jeli. Ali to je bila njegova tolerancija, to je politika koju on trajno vodi, jeli. S tim što su onda sad ti kurijali koje on, recimo, koji su bili dio njegovog tog pratnje i tog dvora, a to je bila jedna masa tih ljudi, znate, jeli, koji to trebalo sve izdržavati, oni su bili, dakle, dio te klase koje je upravljala. To su bila da presides, zove se vir perfectissimus, vir clarissimus, bila je kategorija, znate, stvorio je senat tamo, jeli, koji je tamo dijelom upravljao gradom, i još danas se vidi ti bazeni za vodu koji funkcioniraju, kulje koje se gradi i tako dalje. Ali taj grad se nalazi ispod današnjeg Carigrada. I zato je to u svijesti Slavena, je li u nas, Slaveni su to prodali Carigrad. A Turci ga zovu Istanbul, je A to je došlo od Grško, kaže kad se ide, idem polin, u grad. Kao što se reklo, urbem vado, ili idem u Rim, grad, to se gradi u Rim, tako je bio ovdje isto Poli, idem u grad, polis grad. Jel? Od Poli je nastalo Istanbul. Jel? Konstantin Veliki umro je 22. svibnja 337. godine. Zadnjih 11 godina svog života proživio je u miru. Smirio je carstvo kao što je naumio, pobjedio je sve svoje suparnike u građanskim ratovima i na kratko je oslobodio carstvo od stranih neprijatelja. Granice su bile mirne. Godine 330. posvetio je novi glavni grad carstva koji je nosio njegovo ime. Doduše, mučilo ga je ubojstvo sina i supruge. Godine 326. njegova majka Helena krenula je na hodočašće u svetu zemlju potaknuta možda i tim ubojstvima. Ona je recimo rodonačelnik tih e, religijskih putovanja u Jeruzalem, pa je to ona 321. bila je stara gospođa, onda je isplovila iz Akvile i išla u Jeruzalem u svetu zemlju. Onda je tamo, uz pomoć biskupa, mislim da isto se zvaje u Zebije, htjela je naći te križe, gdje je križ bio raspet, a to su sve bili građevine, kasnije sagrađene, jel. Onda navodno su našli tri križa od kopalja, onda nisu znali koji je pravi. Onda su navodno jedna na jednom križu napravila čudo, pa je jedna žena ozdravila. Onda je, znači, je to taj križ. Onda je ona dala sagraditi te velike bazilike, bazilike svetog groba, ili bazilika u, u Nazaretu i tako dalje, bi to je plaćao naravski ovaj, Konstantin, ali je, mislim, ona bila rodonačelj i to su poslije svi kršćani iz Europe išli tamo, to je zapravo bilo religijski turizam koji se onda razvio u to vrijeme, koji je dobri dijelo išao našom obalom, jeli, da budemo na čistu s preko Salone, otoka i tako dalje, na dolje, na, na Palestinu. Konstantin se nadao da će se pokrstiti na rijeci Jordan, ali nikada nije otišao na to putovanje. Dok je pripremao kampanju protiv Parzijanaca, razbolio se i pao u krevetu u Helenopolisu. Kada se pokazalo da je liječenje bezuspješno, car je zapovjedio da ga se odnese u Konstantinopol. Nije stigao do svog grada, umro je u Nikomediji, gradu iz kojeg je Dioklecijan vladao carstvo. Na smrtnoj postelji car je zamijenio carski purpur za bijelo odijelo i pokrstio se. I tako je umro car za čiju je vladavinu biskupa Eusebije iz Cezareje izjavio da je bila ispunjenje božanske providnosti. Konstantin Veliki sam je za sebe znao reći da je on 13. apostol, govori profesor dr. Marin Zaninović. Pokrstio se tek na kad je umro, znate, na smrtnom krevetu, onda ga je krstio biskup Eusebije koji je k tome bio arijanac. I valjda njemu to arijanstvo, dakle taj jedan bog, taj monoteizam, bilo mu je bliži nego to pojav svetoga trojstva. Sigurno je to jedno nešto što je čujte jednom poganinu koji je odgojena, odgojena grčkoj filozofiji i tako dalje, platonizmu i platinizmu, da mu je to bilo strano, ovo mu je bilo bliže, jeli? Tako da je, vidite, pokrasio se tek prije nego je umro, jeli? Onda kao misli, bolje sredi stvar, pa sad šta će biti, bit će, jeli? Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Katarina Barišić, emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.